თავი წამედი. იმ დღეს სახლიდან გამოვიდა ესო და ზღვის პირას დაჭდა. და შემოკრბა მის ირგვლივ დიდძალი ხალხი, ისე, რომ ნავში შევიდა და დაჭდა, ხოლო მთელი ხალხი ნაპირზე იდგა. ბევრ რას მეასწავლიდა მათ იგავებით და ამბობდა. აჰა, გამოვიდა მთესავი თესვად. ხოლო თესვისას ზოგი მარცვალი გზის პირას დავარდა, და მოფრინდნენ ფრინველები და აკენკეს ისინი. ზოგიც ქვიან ადგილას დავარდა, სადაც ბლომადარ იყო მიწა, და მალე აღმოცენდა, ვინაიდან ნიადაგი არ იყო ღრმა. მაგრამ ამოვიდა თუ არამზე, დაჭკნა, და რადგან ფესვი არ ჰქონდა, გახმა. ზოგი კი ეკალ ბარდებში ჩაცვივდა. იზარდა ეკალი და ერთიანად მოაშთო ყველა. ხოლო ზოგი პოხიერ ნიადაგზე დაეცა და ნაყოფიც გამოიღო. ზოგმა ასი, ზოგმა სამოცი და ზოგმა ცოცდაათი. ვისაც აქვს ყურნის მენად ისმინოს მივიდნენ მოწაფეები და უთხრეს მას რატომ ელაპარაკები მათ იგავებით ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ იმიტომ რომ თქვენ მოგეცათ ცათა სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა ხოლო ამათ არ მისცემია რადგან ვისაც აქვს მას მიეცემა და მიემატება ხოლო ვისაც არა აქვს წაერთმევა ისიც რაცა აქვს იგავებით იმიტომ ველაპარაკები მათ რომ ხედველნი ვერას ხედავენ, სმენელნი ვერას ისმენენ, და არც არა გაეგებათ რა. და მართლდება მათ მიმართ წინასწარმეტყველება ესაიასი, რომელიც ამბობს, სმენით მოისმინეთ და ვერას გაიგებთ, ხილვითი ხილავთ და ვერ დაინახავთ. რადგან გამქის და ამ ხალხის გული, დაეხშოთ ყური და დაევსოთ თვალი, რათა არი ხილონ თვალით, არის მინონ ყურით, არი გრძნონ გულით და არ მოიქცნენ, რათა განკურნო ისინი. ხოლო ნეტარ არიან თქვენი თვალნი იმიტომ, რომ ხედავენ, და თქვენი ყურნი იმიტომ, რომ ისმენენ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მრავალ წინას წარმეთ ყველსა და მართალს სურდათ ეხილათ ის, რასაც ხედავთ, და ვერ იხილეს, და ესმინათ ის, რასაც ისმენთ, და ვერ ისმინეს. მაშ ისმინეთ მთესავის იგავი. ყველას, ვინც ისმენს სასუფევლის სიტყვას, მაგრამ არეს მის იგი, მიადგება უკეთური და მოსტაცებს გულში ჩათესილს. ეს არის თესლი, ზის პირას რომ დაითესა. ხოლო ქვიან ადგილას დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას და მაშინვე სიხარულით იღებს მას. მაგრამ ფესვი არა აქვს მასში, და ამიტომ უდღეურია. და როდესაც მოაწევს ჭირის დღიან დევნა სიტყვის გამო, ისვეც დუნდება. ხოლო ეკალბარდებში დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას, მაგრამ სოფლის საზრუნავი და სიმდიდრის საცდური აშთობენ სიტყვას და უნაყოფოს ხდიან მას. პოჰიერ ნიადაგზე დათესილი კი ის არის, ვინც ისმენს და კიდეც შეიგნებს სიტყვას, და ამიტომაც გამოაქვს ნაყოფი. ერთი ასად, ერთი სამოცად თუ ერთი ოცდაათად. სხვა იგავით შესთავაზა და უთხრა მათ. ცათა სასუფეველი მსგავსია კაცისა, სახითესლი რომ დათესა თავის ყანაში. ხოლო როდესაც ეძინა ხალხს, მოვიდა მისი მტერი, ღვარძლი ჩათეს აყანაში და წავიდა. როდესაც აღმოცენდა ჯეჯილი და თავთავი დაისხა, ღვარძლმაც მაშინი ჩინა თავი. მივიდნენ მონები ყანის პატრონთან და უთხრეს. ბატონო, შენ ხომ სახი თესლი და თესე ყანაში. საიდან ხა აქვს ღვარძლი? ხოლო მან უთხრა მათ, მტერმაქნა ეს. მონებმა კი უთხრეს. თუ ბნებავს, მივალთ და გავმარგლავთ ყანას. მაგრამ მან თქვა, არა, რათა მარგვლისა სხვარძლს ჯეჯილიც არ მიაყოლოდ. აცადეთ, ერთად იზარდონ მკამდე, ხოლო მკისას ვუბრძანებ მომკალთ. თავდაპირველად შეკრიბეთ ხვარძლი, ძნებად შეკარით და ცეცხლი წაუკიდეთ, ხორბალი კი შეინახეთ ჩემს ბეღელში. სხვა იგავით შესთავაზა მათ და უთხრა. ცათა სასუფეველი მსგავსია მდობვის მარცვლისა, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ყანაში. ეს მარცვალი ყოველნაირ თესლზე მცირია, მაგრამ როცა ამოვა, ყველა მწვანილზე დიდი ხდება და ხედ იქცევა, ისე რომ მოფრინავენ ცისფრინველები და მისტოტებზე იბუდებენ. მერე სხვა იგავიც უთხრა მათ, ცათა სასუფეველი მსგავსია საფუარისა, რომელიც აიღო ქალმა და მოზილა იმით სამი საწყაო ფქვილი, ვიდრე მთელი ცომი არაფურდა. ყოველივე ამას იგავებით ეუბნებოდა ხალხს ესო და გარდა იგავისა არაფერს ეტყოდა მათ. რათა აღსრულდეს წინას წარმეტყველის მიერ თქმული, რომელიც ამბობს. გავხსნი ჩემს ბაგეს იგავცა თქმელად და ვიტყვი, რაც დაფარულია ქვეყნის დასაბამიდან. მაშინ გაუშვა ესო ხალხი და სახლში დაბრუნდა. მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და უთხრეს. განგვიმარტე ღვარძლისა და ყანის იგავი. ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ, სახითესლის მთესავიწია კაცისა. ყანა არის ქვეყანა. სახითესლის სასუფევლის ძენი არიან, ხოლო ხვარძლი უკეთურის ძენი. ხვარძლის მთესავი მტერი ეშმაკია. კა, ქვეყნის დასასრული და მომპალნი ანგელოზები. როგორც შეკრებენ ხვარძლს და ცეცხლს მისცემენ, ასევე იქნება ქვეყნის დასასრულს. რადგან მოავლინებს ზეკაცისა თავის ანგელოზებს და შეკრებენ მის სასუფეველში ყოველი საცდურისა და ურჯულოების მოქმედ და ჩაყრიან მათ სახმილის ცეცხლში და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი მაშინ მზესავით გამობწყინდებიან მართალნი მათი მამის სასუფეველში ვისაც აქვს ყურნის მენად ისმინოს და მერე მსგავსია ცათა სასუფეველი ყანაში დაფლული განძისა რომელიც იპოვა კაცმა, დამალა და გახარებული წავიდა. გაყიდა ყველაფერი, რაც ებადა, დაიყიდა ისყანა. და მერე, მსგავსია ცათა სასუფეველი ვაჭარი კაცისა, რომელიც ეძებს ლამაზ მარგალიტს. და როცა იპოვის ძვირფას მარგალიტს, წავა, გაყიდის ყველაფერს, რაც აბადია, დაიყიდის მას. და მერე, მსგავსია ცათა სასუფეველი ბადისა, რომელსაც ისვრიან ზღვაში, დაიჭერს ყოველნაირთევს. ხოლო როცა გაივსება, ნაპირზე გამოათრევენ, დასხდებიან და ვარგისით გოდრებს დაავსებენ, ხოლო უვარგისთ გადახრიან. ასე იქნება ქვეყნის დასასრულსაც. მოვლენ ანგელოზები და მართალთაგან განაშორებენ უკეთურთ. და ჩაყრიან მათ სახმილის ცეცხლში, და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი. კითხა მათი ესომ. გესმით თუ არა ყოველივე ეს. და მათ მიუგეს. დიახ, უფალო. ხოლო ესო მუთხრა მათ, ამიტომ ყოველი მწიგნობარი, რომელიც ცათა სასუფევლის მოწაფე გახდა, მსგავსია სახლის პატრონისა, რომელსაც თავისი საუნჯიდან გამოაქვს ახალიცა და ძველიც. და როცა დაასრულა ესო მესი გავნი, იქაურობას გაეცალა. მივიდა თავის მამულში და ასწავლიდა მათ სინაგოგაში, ისე რომ უკვირდათ და ამბობდნენ. ვინ მისცა ესო დენისი ბრძნე და ძალა? განახუროს შვილი არ არის. განა დედამის მარიამი არ ახქვია, ხოლო მის ძმებს იაკობი და იოსე, სიმონი და იუდა. და განა ჩვენს შორის არ არიან მისი დები? ვინ მისცა ყოველივე ეს? და ცდებოდნენ მასში. ხოლო ესო მუთხრა მათ, არ არის წინასწარმეტყველი პატივის გარეშე, თუ არა თავის მამულში და თავის სახლში. და არ მოუხდენია იქ მრავალი სასწაული მათი ურწმუნოების გამო.